mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Drage slušateljice, dragi slušatelji, dobro jutro i dobrodošli u još jednu emisiju Zeleni telefon na Radio Splitu. E, kao i svakog ponedjeljka uvijek započinjemo s nekim e, neočekivanim pričama, ovo je doduše nešto još drugačija nego inače. Selimo se iz našeg lipoga Splita, iz naše lipe Dalmacije, tamo daleko priko bare. E, ne idem sama u tom putu, prati nas još dvoje ili čak troje ljudi, o čemu se radi saznaćete uskoro. Naime, Amerika je za nas često onako se izražava kao neka daleka budućnost smo ma to ti Amerika ili onako kao Johnny Štulić s druge strane, ono drugo lice Amerike naglašavamo, zapravo svi imamo nekakve predrasude u Americi, ali e, u većini slučajeva nemamo pojma čemu pričamo sve dok tamo zaista i ne odemo. Kako to zaista izgleda, što se tamo zbiva, na koji način ljudi žive, ali najviše u, ćemo čuti o onom prirodnom dijelu američkog sna, reći će nam Dvoje dragih mojih gosti u studiju, to su e, biologinja Sonja Prvan i biolog Mosor Prvan, <laughs> biološka obitelj iz Udruge Sunce. Dobar dan Sonja i Mosore. Dan, dobro. Pozdrav. E, vas ste četvero išli na dvije karte u Ameriku, kako je to moguće? Pa tako što jedna beba je još unutra, <laughs> a druga je dovoljno mala da ne mora ovaj, plaćati kartu. Vozi se na tati. Vozi se na tati, puno sati. <laughs> E, vi ste kao pravi biolozi osim onog e, šarenila Velegrada e, išli u lov, možemo tako reći, na nacionalne parkove i općenito prirodne ljepote Amerike odnosno SAD, a mi ovdje kažemo popularna Amerika, ali uglavnom se svodi sve na SAD. Gdje ste sve bili, što ste sve vidjeli, osim betonske džungle, gdje ste išli? Pa mi smo se zapravo više ovaj, orijentirali na, na manje urbana područja i to ne bila želja. Tako da smo od urbanih područja otišli e, do, do New Yorka, otišli smo do San Francisca i e, u Las Vegas Tu smo neko vrijeme proveli, pošto je Las Vegas e, sjajno pozicioniran, to vjerojatno niko ne zna, nismo ni mi dok nismo malo počeli kartu gledat, sjajno pozicioniran za obilazi nacionalni parkovi u Americi. A nacionalni parkovi Amerike su, kako kaže jedan moj kolega biolog, njihov najbolji izum. I mi smo se zapravo s tim i složili nakon ovog našeg jednomjesečnog puta. Gdje ste sve bili, Sonja? Malo prije si mi nabrala, hoćeš se moći e, Nacionalnih parkova? Aha, <laughs> e, pa bili smo u Jozemitiju u Sekvoji, bili smo u Death Valley-u, u Grand Canyonu, e, jedan park za koji se nama, kod nas je totalno oduševio, a za koji ni mi nismo čuli u biti nešto do tada je bio Zion. On nam je recimo bio ono totalno oduševljenje i iznenađenje. I još smo obišli par tih nekih regionalnih koji su oko Vegasa bili. Put do Amerike je skup, a kako je tako obići sve te parkove? Aha, pa to je divota ovaj, čar u Americi što možeš kupiti godišnju kartu. E, godišnja karta dođe oko 80 dolara Inače, ulaz u svaki nacionalni park košta 25 do 30 dolara, što znači da ako ćeš posjetiti tri parka, već ti se isplati godišnja karta koju onda imaš ono multi koliko god hoćeš e, ulaza, možeš e, provoditi vremena koliko god hoćeš u parkovima, plus možeš i prebaciti kartu svoju tu na još jednu familiju. Znači, znači 80 dolara nije za jednu osobu? Ne, ne, ne te 80 dolara je to bilo po vozilu, znači auto recimo, s tim da možeš ti doći tamo, ja mislim, s motorhomom. <laughs> Da, niko ne piše koliko, ti auto, koliko ljudi može staviti u auto, tako da računam... Vas po nekim, već bilo po nekim, po nekim balkanskim standardima, znači jedan e, vozač, e, suvozač, jedan u krilu suvozač, u šest nazad, tri u gepek. Znači, <laughs> to je to, Mi bi pokvarili sustav, <laughs> naravno. Ali u svakom slučaju to je jedna osjetna razlika u odnosu na, na obilazak nacionalnih parkova i parkova prirode u Hrvatskoj. Hrvatskoj na one da. cijene koje smo navikli, eto nešto što bi mogli naučiti. Međutim, eh, Mosora, ti si nešto je googlao tamo koliko oni milijardi dolara dobivaju, pa je, pa je to možda jedna mini, mini razlika. Eh, ali da ne idemo sad u tu priču novaca, idemo mi u priču prirode. Koje osim eto, financijske osjetne razlike, još razlika u smislu možda organizacije i infrastrukture nacionalnih parkova u SAD-u u usporedbi s ovima kod nas? Uf, pa razlika je ogromna ovaj, na, na sve moguće načine. Prije svega Amerika je velika zemlja, prema tome imaju puno više parkova od nas. Oni imaju 59 nacionalnih parkova, međutim oni ukupno imaju eh, preko 20.000 zaštićenih područja, 14% površina Amerike, nekih milijun i 300.000 km kvadratnih je pod zaštitom. Dakle, mi tu govorimo nekih eh, dva, više od 20 puta hrvatske površine. Eh, sve te stvari koje, koje dođete i tamo gledate u tim nacionalnim parkovima su ogromne. Znači, Grand Canyon, to je eh, kanjon koji je dugačak preko 700 km, 400 nešto milja, ne znam, to je oko 700, ovaj, dužini 700 km. sve nekako grandiozno. kod nas eh, su parkovi naravno puno, eh, puno manji i ta nekakva grandioznost je na nekoj, onda nekako, kako bih rekao, na, na, na manjoj skali. Ovaj, ne bi išao u usporedbu ljepote, jer e, ne mora ništa biti veliko da bi bilo lijepo. ljepota je naravno u sitnicama, ja zaista obožavam naša, naš, naša zaštićena područja. Međutim, ono što je osnovna razlika e, je infrastruktura. Infrastruktura i njihovi kapaciteti za zaštitu tih područja. Kod nas se još uvijek e, puno toga u zaštićenim područjima svodi na E, koliko, glavni cilj je da dođe šta više turista. U Americi to baš i nije tako. Oni e, veliki dio područja izuzmu od bilo kakvog e, posjećivanja, dakle glavni cilj se odnosi na zaštitu i očuvanje te prirode u parkovima, a ono što već otvore posjetiteljima to je infrastrukturno tako popraćeno da jednostavno ne možete vjerovati dok ne dođete tamo. ima za, za sve i za svakoga od ljudi koji žele zaista otići i posjetiti istinsku e, divljinu u kojoj čak kad je požar ne gase, puste požar da ide, to to, to zovu takozvani divlji požar, e, do onih područja koja su prilagođena zapravo za invalida. U svakom parku imate nekoliko staza, koje su prilagođene da može čovjek u invalidskim kolicima prošetati i na neki način osjetiti, doživiti tu ljepotu. Naravno, iza toga stoji ogroman novac. Njihova nacionalna parkovna agencija, godišnji proračun je 3 <laughs> milijarde dolara, pa onda možete misliti šta stoji iza <laughs> svega toga dalje. I ono što mi se jako svidjelo je zapravo profesionalnost ljudi koji rade u parkovima. Dakle, radi se, ranger u parkovima su visoko obrazovane osobe, apsolutno pristojni na usluzi Eh, izlaze u susret, eh, mislim nešto fenomenalno. E, doduše rekli ste mi da osim što su naoružani znanjem i susretljivošću, neki su rangeri zaista i naoružani. Svi, mislim. E, pa mi, nisu, nis, mislim da nisu svi e, ovaj, naoružani, e, dakle, oni, su, oni svi jesu rangeri međutim, njihove dužnosti su podijeljene. Dakle, neki su mhm. jednostavno vodiči ovaj, u, u parkovima i iskreno nisam vidio da ti nose oružje, međutim, neki su doslovce policija u parku, dakle, on je naoružan, sa, sa pištoljem isto koji policajac, međutim e, temeljna razlika između naših i njihovih parkova, njihovi parkovi su pod ministarstvom unutarnjih poslova, tako da to ovaj, ne čudi, nema nikakve rezancije, svjedočili smo nekim e, tamo privođenjima. su ih ono, Privode, prekršitelje se privodi sa lisicama u parku. Znate što ste učinili? Jel se vidjela? Pa iskreno mislili smo da su samo malo brže vozili, <laughs> uopće nisam se... Aha, a odmah lisica na... Inače, kazna za, za bacanje otpada je e, koliko, e, nekih 2000 dolara. Zavisi kako u kojoj državi da... Ali znači, ne govorimo o parkovima, nego generalno. Tako da nismo baš svjedočili puno, puno smeća <laughs> okolo. U, kad bi takve kazne bile u nas, zeleni telefon bi zvonio <laughs> puno više, <laughs> ali sa skrivenih brojeva. E, dakle, s jedne strane vidimo, možemo puno naučiti od njih i što se tiče infrastrukture i što se tiče cijene. E, međutim, s druge strane, naravno, kao što smo rekli na početku, e, i to je Amerika. Ona, ono drugo lice Amerike koje, nažalost, paralelno vidimo je, ne znam, malo sjevernije prosvjedi preko sto autohtonih e, plemena ili autohtonog stanovništva SAD-a se, se bori protiv naftnih bušotina. Istovremeno konzumerizam, onaj, onaj krajnji, ona potpuna distopija potrošačkog društva E, kako, kako to funkcionira? Je li to baš zaista tako taj ekstrem e, za očuvanja prirode s jedne strane i totalnog bezumne, bezumnog da. Pa mislim, tako smo barem mi doživjeli ovaj, da to stvarno ide što i kažeš u krajnost jednu gdje oni apsolutno svaka prostorija je ne znam klimatizirana i to ono debelo <laughs> klimatizirana da moraš se obući u duge rukave e, do toga da ono su nenormalne te ti razmjeri to konzumerizma gdje ono sve moraš kupiti sve su velika pakiranja što više samo potrošnja potrošnja a opet toliki novci se daju u zaštitu i pokušavanje održavanja njihovog e, okoliša i prirode. Ovaj, to, jednostavno to su ono dvije strane koje, baš to ono, dva ekstrema koje nikako ne idu skupa sad. To su nekako paralelni sustavi zapravo kad razmišljam. Znači sustav e, zaštićenih područja je jedan sustav, imate neke druge sustave koje se paralelno odvijaju koji gaze njihov energetika to je upravo to, te prosjede koje se spominjala dakle njima stoji nešto na putu provedbe energetskog projekta nema gazi ali to se malo teže će tako nešto proći da se događa u zaštićenom području iako se i naljasi i takve stvari se mogu gledati ali onda su to sukobi sustava znači imate na državnoj e, razini znači oba sustava su državna gdje se oni sudaraju gdje jedni zastupaju jednu stranu, drugi zastupaju drugu stranu i ono što je zapravo u, u cijeloj toj negativnoj priči pozitivno je što se taj aparat koji je zadužen za zaštitu prirode zaista tako i po i bori. To ono što meni fali u našoj politici, kad mi imamo ministarstvo zaštite okoliša ili imate u Saboru ovaj odbor za zaštitu okoliša, onda predstavnici ministarstva našega ili predstavnici u Saboru toga odbora za zaštitu okoliša zapravo zauzimaju stranu, eh, opravdavaju, ne znam, bušenje Jadrana i guraju te nekakve stvari. To nije tvoj posao posao je neko drugo da to gura. posao tvoj bio da, to po svaku cijenu zaustaviš. I evo lagano smo se vratili na naša područja iz daleke Amerike. Naravno mogli bismo mi sad pričati još satima, vjerujem da, da imamo i takako šta čuti od vas, to, to, će naši slušatelji ukoliko ih zanima moći saznati od vas na nekim drugim mjestima, na rivi, na kavi, u šetnji i slično. Nažalost, mi ćemo morati sada emisiju privesti kraju. Hvala vam puno što ste bili tu, hvala vam što ste nam dali uvid u, nacionalne parkove i funkcioniranje cijele te priče s one strane bare. Dragi naši, čuli ste kako to funkcionira daleko, idemo se sad vratiti kod nas. Zovite zeleni telefon 072123456. Mi smo i dalje tu, hvala vam na svakom vašem pozivu. E, naš pravni tim reagira svakog radnog dana u radno vrijeme, e, tako da zovite dalje i naravno slušajte Radio Split i zeleni telefon telefon i idući tjedan u isto vrijeme na istom mjestu. Do tada pozdrav, hvala musare hvala Sonja i hvala tonskom realizatoru Ivanu Bilančiću. Moje ime je Pinja Poljaković. Ćao, bao. Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija izrađena uz pomoć Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske.